<laughs> Tunay tayong pinagpala dahil ito po ang unang gabi ng ating pagtatanghal dito sa bar ng aming pinakamamahal na kaibigang si Mr. Okinawa. Damo arigato gozaimasu. Dapat is perfect. Sunod-sunod po na katatawanan ng aming iniahandog sa inyo ngayong gabi at bukas dito po sa kanyang Okinawa tawag ng tangharan. <laughs> At ngayon po, umpisaan natin ang katatawanan sa rock and roll ng mga komikeros. Wala pong iba, palakpakan po natin, Ryan Rems! Maraming salamat, Big Boy, at uh, kay Mr. Okinawa. Alright. Aha. Uh-huh. Ayos ba tayo dyan, mga boys? Woo! Aha. Sabi nila, priority na ng mga babae ngayon ang maging maganda kaysa maging matalino. Alam nyo kung sino nagsabi nun? Mga pangit. Right. Woo! O nga pala, ang moto ng karamihan ng mga politiko, mas mabuti pang magnakaw kaysa mangutang. Alright! Woo! O nga pala, yung kumpare ko, may utang sa akin, 300,000. Wow. Kaya lang, last week, nagpakamatay siya. So, paano ko siya sisingilin ngayon? Nakalagay pa sa suicide note niya. Pare, pasensya na. Hindi kita mababayaran. At pakisuyo, palibing mo na rin ako. Alright! Marami pong salamat. Hanggang doon lang ang alamat rock and roll to the world. Woo! Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Go sexy! Go sexy! Go sexy, sexy love! Higit kumulang dalawang dekada na ang nakaraan. Sa gitna ng usok at kadiliman, dahan-dahan bumangon ang pinilalang. Lahat guwapo, guwapo, guwapo, guwapo. guwapo. dig it,